كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين อย่างไรเล่าที่อัลลอฮ์จะทรงให้ทางนำแก่พวกใดพวกหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้ว และยังยืนยันด้วยว่า แท้จริง รอซูลนั้นเป็นความจริง และได้มีหลักฐานต่าง ๆ อันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาด้วย และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่อาธรรม أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة ا ل ل า والملائكة น ا ل ن ا س أ ج م ع ي นชนเหล่านี้แหละ การตอบแทนแก่พวกเขาคือการสาบแช่งจากอัลลอฮ์จากมาลายกาและจากมนุษย์ทั้งมวลนั้นจะตกอยู่แก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะอยู่ในการสาบแช่งนั้นตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่ถูกประวิงเวลาด้วยอิลลัลลีนตาบูมินบะดิาลิกวะอัศลฮูฟะอินนัลลอฮะกฟูรุรรีมนอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวภายหลังจากนั้น และได้ปรับปรุงแก้ไข ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ อินนนัลลดีกฟรูบดอีมานิฮิมทุมมัสดาดูกุฟรันลันตุกบลต لن ت ตุ ل ุมว ت ه م وأولئك هم ا ل ด ا ล و นถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วยังได้ทวีการปฏิเสธศรัทธาขึ้นอีกนั้น การสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขา จะไม่ถูกรับเป็นอันขาด فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به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 ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บแสบโดยจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใด ๆสำหรับพวกเขาเลยลันตนาลุลบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนวะมมาตุนฟิิกูชัยอินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาล ي มพวกเจ้าจะยังไม่ได้ประสบกับคุณธรรม จนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอบและสิ่งใดที่พวกเจ้าบริจาคไปแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งนั้นดีคุลตาม كان حلا ل ب ن إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين อาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสราเอลมาแล้ว นอกจากการที่วงวานอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเอง ก่อนจากที่คำพีเตารอดจะถูกประทานลงมา มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่า พวกเจ้าจงนำเอาคำพีเตารอดมา แล้วจงอ่านมันดู หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงและผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้อาธรรม فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين م มัด จงกล่าวเถิดว่า อัลลอฮ์นั้นตรัสจริงแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮิมผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเถิด และเขาไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาคีต่อหรอกอินนาอวลบัยติวุดิอลินนาสลัลลดีบิบักกะตมุบารักัวะฮุดัลลิลอาลามีนแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์ เพื่อการเคารพพักดี นั่นคือบ้านที่ มักกะโดยเป็นที่ถูกให้มีความจำเริญ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 ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้ง คือมะกอมอิบรอฮิมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้น เขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัย และเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้น คือการประกอบพิธีฮัจจ์ที่บ้านหลังนั้น อันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้ และผู้ใดปฏิเสธศรัทธา แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึงประชาชาติทั้งหลาย قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات ا อ ل ه و ا ฮ ل ه ش ه อ د على ما ت ع م ล و ن มุฮัมมัด จงกล่าวเถิดว่า โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลาย เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกุลยาอัลลัลกิตาบิลิมตสุดดูนอันสบีลิลลาฮิมันอามันลิมตสุดดูนอันสบีลิลลาฮิมันอามันตบกูนฮาอิวจวะอันตุมชุฮดา จงกล่าวเถิดว่า โอ้ชาวคำผีทั้งหลาย เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธา จากทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าปรารถนาจะให้ทางของพระองค์คดเคี้ยว ทั้งๆทที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่ และลอนั้นไม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำยาอายุฮัลลดีนอามานู ت ع و ا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย หากพวกเจ้าเชื่อฟังคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ ผู้ที่ได้รับคำผีแล้ว พวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีก หลังจากที่พวกเจ้าศรัทธาแล้ว และอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธา ทั้งๆทที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การของลอถูกอ่านแก่พวกเจ้าอยู่ และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าด้วย และพวกใดยึดมั่นต่อลอแน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงยาอายุฮัลลดีนอามนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกาติห์วะลาตตมูุนนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนผู้ศรัทธาทั้งหลาย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

และจงรำลึกถึงความเมตตาของลอที่มีแด่พวกเจ้า ขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกัน แล้วพระองค์ได้ทรงประสานหัวใจของพวกเจ้า และพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกัน โดยความเมตตาของพระองค์และพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้น ในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงอธิบายแก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาองค์การของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้องและจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งคณะหนึ่ง ที่จะเชิญชวนไปสู่ความดี และใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และห้ามกระทำในสิ่งที่มิชอบ และชนเหล่านี้แหละ คือผู้ที่ได้รับความสำเร็จและ และพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่แตกแยก และขัดแย้งกัน หลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มาอย่างพวกเขา และชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่หลวง يوم ت ب ا ا ل ي ن فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون วันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่องและวันซึ่งใบหน้าจะดำคล้ำส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาดำคล้ำนั้นพวกเขาจะถูกถามว่า พวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าจงชิมการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้า ปฏิเสธศรัทธาส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขา ขาวผ่องนั้น พวกเขาจะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาจะอยู่ในความเมตตานั้นตลอดกาล تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين นั่นคือบรรดาองค์การของลอโดยที่เราจะอ่านองค์การเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริง แล้วล้อนั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆแก่ประชาชาติทั้งหลายและ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 منهم المؤمنون و أ ك ฮุมุลฟา ا ิกูนพวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่ง ซึ่งถูกให้มีขึ้นสำหรับมนุษยชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และห้ามปฏิบัติในสิ่งที่มิชอบ และศรัทธาต่อหลอและถ้าหากว่าชาวคัมภีร์ศรัทธากันแล้ว แน่นอนมันก็เป็นการดีแก่พวกเขา จากพวกเขานั้นมีผู้ศรัทธา และพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิดลยุรุคุมอิลลาอดาวอยุกาติลูคุมยุวลูคุมุลอดบารทุมมลายุนรูนพวกเขาจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเจ้า นอกจากการก่อความเดือดร้อนเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น และหากพวกเขาต่อสู้กับพวกเจ้า พวกเขาก็จะหันหลังหนีพวกเจ้า และพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ความต่ำช้าได้ถูกกระนำลงบนพวกเขา หน้าที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบ นอกจากด้วยสายเชือกแห่งอัลลอฮ์และสายเชือกจากมนุษย์และพวกเขาจะนำความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไป และความขัดสนก็จะถูกกระหน่ำลงบนพวกเขา นั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลลอฮ์และการฆ่าบรรดานาบีโดยปราศจากความเป็นธรรม นั่นก็เนื่องมาจากที่พวกเขาดื้อดึงและเคยทำการละเมิด من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون พวกเขาหาใช่เหมือนกันไม่จากบรรดาชาวคัมภีร์นั้น ก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยงธรรมซึ่งพวกเขาอ่านบรรดาองค์การขอร้อนในยามค่ำคืน และพร้อมกันนั้นพวกเขาก็สุยูยุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวยะมรูนบิลมารูฟวยันฮวนอานิลมุนกร ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันพรโลก และใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบ และต่างรีบเร่งกันในการทำความดี และชนเหล่านี้แหละอยู่ในหมู่คนดีและความดีใดๆที่พวกเขากระทำพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธในความดีนั้น เป็นอันขาดและอัลลอฮ์นั้นทรงทราบบรรดาผู้ที่ยำเกรงดี อินนัลลดีนกฟรูลันตุกนีอันฮุมอัมวาลุฮุมวลาอาลาดุฮุมมินัลลอฮิชัยอาวะอุลาอิกอัศฮาบุนนาริฮุมฟีฮาคอลิดูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น ทรัพย์สินของพวกเขาและลูกลูกของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์ให้พวกเขา พ้นจากการลงโทษของเราได้แต่อย่างใดเลย และชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลมาฟิกูนฟีฮาดิฮิลฮายาติดดุนยากมลรีห์ كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون อุปมาสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้น ดังอุปมาลมซึ่งมีความเย็นจัด ได้ประสบแก่พืชผลของกลุ่มชนหนึ่งที่อาจทำแก่ตนเอง แล้วได้ทำลายพืชผลนั้น อัลลอฮ์นั้นมิทรงอาธรรมแก่พวกเขา แต่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง ยาอิยูฮัลลดีนอามานูลาตัตตะคิดูบิตานะตัมมินดูนิคุม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 จงอย่า ได้ยึดเอาเพื่อนสนิทที่รู้เห็นกิจการภายในอื่น จากพวกของเจ้า เอง ซึ่งเขาเหล่านั้นจะไม่ลดละแก่พวกเจ้าในการก่อความเสียหายให้เกิดขึ้น พวกเขาชอบการที่พวกเจ้าลำบาก ถ้า จริงความเกลียดชังต่าง ๆ ได้เผยออกมาแล้วจากปากของพวกเขา และสิ่งที่หัวอกของพวกเขาซ่อนไว้ในนั้นใหญ่ยิ่งกว่า แน่นอนเราได้แจกแจงบรรดาองค์การไว้ ให้แก่พวกเจ้าแล้ว หากพวกเจ้าใช้ปัญญาฮาอันตุมอุลาอิทุฮิบบูนฮุมวะลายุฮิบบูนคุมวะตุมิ وتؤمنون ิ ا า ك ت ا ب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا ب غ น ظ ك ล إن ا ل ลีมุมบิดาติสุดูรพึงรู้เถิดว่า พวกเจ้านี่แหละรักพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รักพวกเจ้า และพวกเจ้าศรัทธาต่อคำพีทุกเล่ม และเมื่อพวกเขาพบพวกเจ้า พวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราศรัทธาแล้ว และเมื่อพวกเขาอยู่แต่ลำพังพวกเขาก็กัดนิ้วมือเนื่องจากความเครียดแค้นพวกเจ้า มูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่า พวกเจ้าจงตายอันเนื่องด้วยความเครียดแค้นของพวกเจ้าเถิดถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลายอินตัมซัสกุมฮัสนะตุนตะสุฮุมวอินตุซิบกุมซัยอะตุนยัฟรฮูบิฮาวอินตัศบิรูวะตัตตะกูลายัดุรุกุมไคดุฮุมชัยอา อินนัลลอฮะบิมายะมลูนมุฮีตหากมีความดีใด ๆ ประสบแก่พวกเจ้า ก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจ และถ้าหากความชั่วใด ๆ ประสบแก่พวกเจ้า พวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้น และถ้าพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้วไซอุบายของพวกเขาย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใด ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทำว่าออิิิดดกูตมนัล وإذ غدوت من أ ه ل มินีลม ل م ؤ م ดลิลกิตาลวัลลอฮุสมีอุนอาลีมและจงรำลึกถึงขณะที่เจ้าจากครอบครัวของพวกเจ้าไปแต่เช้าตรู่โดยที่พวกเจ้าจะได้จัดให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาประจำที่มั่นต่างๆ เพื่อการสู้รบ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อิดฮัมมัตตาอิฟตานิมินกุมอันตัฟชลาวัลลอฮุวะลียุฮุมาวะอัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุอมินูนจงรำลึกขณะที่สองกลุ่มในหมู่พวกเจ้ารู้สึกอ่อนแอและขาดแต่เราเป็นผู้ทรงคุ้มครองทั้งสองกลุ่มนี้ไว้ และอัลลอฮ์นั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون และความจริง อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าที่สมรภูมิบาดัดมาแล้ว ทั้งที่พวกเจ้ามีกำลังด้อยกว่า ดังนั้นพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหวังว่าพวกเจ้า จะขอบคุณมิดดะกุมร็อบบุกุมบิ ف ะลาตะติอาลาฟบิ ب ะลาตะติอาลาฟมินัลมะลาอิกะติมุนซะลีนจงรำลึกถึงขณะที่เจ้ามุฮัมมัด กล่าวแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาว่า ยังไม่เพียงพอแก่พวกเจ้าอีกหรือ การที่พระพิบาลของพวกเจ้าเสริมกำลังแก่พวกเจ้าด้วยมาลายกาสามพันตนโดยถูกส่งลงมาบลาอินทัศบิรุวะตัตตกูวะยะตูคุมมินกาวริหิมฮาดาฮาาดดดยุุุุิคคมมรับบ هذا يمددكم ربكم ب خ ม س ة آلاف من ا ل م ل ติมุสวิมีนเพียงพอแน่นอน หากพวกเจ้าอดทนและยำเกรง และพวกเขาจะมาอย่างพวกเจ้าทันทีทันใดขณะนี้แล้ว พระวิบาลของพวกเจ้าก็จะเสริมกำลังแก่พวกเจ้าอีก ด้วยจำนวนมาเลยกาห้าพันตนโดยมีเครื่องหมายระบุไว้ แล้วลลอ์ไม่ได้กำลังเสริมนั้นมีขึ้น นอกจากเพื่อเป็นข่าวดีแก่พวกเจ้า และเพื่อที่หัวใจของพวกเจ้าจะได้สงบด้วยกำลังเสริมนั้น และความช่วยเหลือทั้งหลายนั้นไม่มีจากที่อื่นใด นอกจากที่อัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้นลิ เพื่อพระองค์จะได้ทรงบันทอนส่วนหนึ่ง ออกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือทรงให้พวกเขาได้รับความอัปยศและพวกเขาจะถอยกลับในฐานะผู้ผิดหวัง ไม่มีสิ่งใดเป็นสิทธิของเจ้ามุฮัมมัดจากกิจการเหล่านั้น หรือไม่ก็พระองค์จะทรงอภัยโทษแก่พวกเขา หรือลงโทษพวกเขา เพราะพวกเขานั้นคือผู้อาธรรม และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้น เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้น พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แล้วล้อนั้นคือ ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอยาอิยฮัลลดีนอา ي ه ا الذين آ ุ ن ริบาอั ك อาฟัมมุ ا าอาฟะวัตตะกุลลอฮะลัลลัคุมตุฟลิฮูนโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่ากกินดอกเบี้ยหลายเท่าบททวีคูณ และพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ และพวกเจ้าจงเกรงกลัวไฟนรก ที่ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเถิดและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين และพวกเจ้าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระวิบาลของพวกเจ้าและไปสู่สวรรค์เถิดซึ่งความกว้างของมันนั้นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรง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 บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขากระทำความชั่วใดๆ หรืออายุติธรรมแก่ตนเองแล้ว พวกเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์และขออภัยต่อความผิดของพวกเขา และใครเล่าที่จะยอมอภัย อย่าโทษความผิดทั้งหลายให้ได้ นอกจากอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ได้ดื้อรั้นปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมา โดยที่พวกเขาก็รู้กันอยู่